Genesis chapter 1, verses 9 to 13. ויאמר אלוהים, ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. וירא אלוהים כי טוב. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למיניהו וירא אלוהים כי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי.